الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Poštovana moja braća, zahvaljujemo se Allahu Đelešanuhu najljepšom zahvalom kakva samo priliči njemu te barek ta'ala i kakvu samo on azza wa jal zaslužuje i na koju samo on te barek ta'ala ima pravo. Zahvaljujemo se gospodaru svih svjetova koji je ponudio emanet nebesima, zemlji i brdima, pa su se oni pobojali i uplašili da ponesu taj emanet, pa ga je prihvatio čovjek, a onda onda taj čovjek biva onim koji je nepravedan i neznalica. Kao što uzvišeni Azzavodžel kaže, nesezbillah, Inna aradna al-amanata ala samavati wal-ardi wal-đibali, fa abejna an laha wa šfakne minha, wa hamalaha al-insan, innahu kana zalumen jahula. Mi smo doista emanet povjerili i ponudili nebesima i zemlji i brdima, pa su se oni sustegli i pobojali se da ga oni su ga je ponio čovjek. Innahu kjana zalumen džahula, A zatim taj čovjek koji je prihvatio najveći emanet od Allaha Đelešanuhu, vidimo ga kao zulumčara, nepravednika i neznalicu. Čovjek je prihvatio emanet od Allaha tada zato što ga je uzvišen i obdario razumom, s kojim je u stanju nosi emanet. I Allah Đelešanuhu ga tim u tom emanetu nije zadužio nečim što on ne može da ponese. Niti je čovjek odgovoran za ono što ne može, jer Allah Đelešanuhu zna njegove mogućnosti i ne duži ga preko toga. Međutim, Međutim, taj čovjek je zulumća zato što ne izvršava ono što je preuzeo od tog emaneta i što ne radi ono što može da uradi i što ne ulaže trud onoliko koliko treba i može da uloži truda. I neznalica je zato što se ne trudi da nauči istinu i da slijedi istinu i zato što se ne sprema za dan povratka pred Allaha Jal, pred kojim će račun polagati za sve ono što je činio i sve ono što je govorio. Allah te barek ta'ala je učinio cijenjena moja braćo da upravo emanet bude svojstvo vjernika. Da emanet bude njegova karakteristika. Da emanet bude ono sa čime mu'min živi, ono čega se on drži nasuprot emanetu jeste el hijane, jeste pronevjera, jeste pronevjera. Pa kao što je osobina vjernika da je on taj koji je od emaneta, tako je osobina nevjernika i munafika i teških grešnika da su oni oni koji kod sebe imaju arhijane, koji stalno pronevjeravaju stvari koje su preuzeli to emanet, a onda ih izdali. Kaže Allah te barek va ta'ala, zbila, ja i الذين لا تخونوا الله والرسول emanatikom أماناتكم وأنتم O vjernici, nemojte iznevjeriti Allaha Đelešanu i poslanika I nemojte proneveriti vaše emanete antum a vi ste toga svjesni. Vi znate za te emanete i vi znate za obavezu čuvanja tih emaneta. I znate da ste ih preuzeli i da za njih slijedi odgovornost. Pa nemojte to pronevjeriti. Kažu islamski učenjaci, na koji način nemojte to pronevjeriti? Nemoj pronevjeriti emanet na način da preteraš ili da popustiš. Da dodaš ili da oduzmeš. Jer doista je pronevjera od manjkavosti imana. Pronevjera je od manjkavosti imana i pronevjera je razlogom propasti insana. Onaj čovjek koji, je, koji slijedi pronevjeru i koji ne drži svoj emanet i koji vara takav čovjek vodi sebe putem propasti, a Allah te baraka ta'ala dobro poznaje svoje robove, zbog čega i time tovari. Kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam, La imana li la emanata lahu, wa la dina li la ahda lahu. Nema imana onaj ko nema emaneta pri sebi. Nema imana onaj koji nema emaneta i nema vjere onaj koji se ne drži ugovora. Pa je ovim riječima Resul sallallahu alaihi wasallam zaprijetio da onaj koji nema emaneta, da takav čovjek je sa svojim imanom u jako teškom i lošem stanju. Da Allah te barek tada samo pomogne. Takav čovjek je u velikoj opasnosti. Nekada se može desiti da je takav ili od nevjernika, ili je od munafika, ili od teških grešnika. Ali onaj ko nema emaneta kod sebe, takav čovjek, njegov din je Jako loš. njegov din je jako loš. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga prenosi Abu Huraira radijallahu ta'ala anhu, La yajtami'u l-iman wal-kufru fi qalbi abada. Neće se nikada iman i nevjerstvo sastati u jednom srcu. Iman i nevjerstvo kufr nikada se neće zajedno sastati u jednom srcu. Wa Wala yajtami'u sidqa wal-kadib abada. Niti će se ikada sastaviti i zajedno u jednom srcu biti i istina je laž. Vala hijanete wal Niti će se u jednom srcu sastaviti zajedno pronevjera i emanet, to jeste povedljivost. To jeste povedljivost. Dakle, ovo su stvari koje su suprotne jedne drugima. Pa ili stanuje jedna ili stanuje druga. I oni koji misle da njihovo srce može podnijeti da su pred iskrenima iskreni, a da su pred monaficima munafici pred lažljivcima, lažovi i tako dalje, ti se varaju. Ovo srce ne može da podnese dvije suprotnosti. Ili si vjernik, ili si nevjernik. Ili imaš kod sebe iskrenost, ili si neiskren, lažov. Ili si onaj koji je poverljiv, ili si onaj koji vara stalno, izneverava. ono što mu se poveća. Također u hadisu kojemu tako naleji kaže Nasu sallallahu alaihi wa sallam, ajetul munafike talar, tri su znaka i pokazatelja munafika. Kako da prepoznamo munafika? Kaže sallallahu sallallahu alaihi ve sellem, tri su znaka preko kojih se prepoznaje munafik. Ida haddata kada, kada govori laže. Wa ida va'ada ahlaka, kada obeća to ne ispuni. Wa ida etumina khane, a kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. On to pronevjeri. Wa in sama, wa salla, wa za'ma anahu muslim. Pa makar taj takav postio i klanjao i tvrdio za sebe da je musliman. Ako ima ova tri svojstva kod sebe, makar i postio i klanjao i tvrdio za sebe da je musliman, Rasul sallallahu alaihi sallam kaže takav je monafik, Takav je monafik. I po tome su ashabi radijallahu ta'ala anhu prepoznavali monafike. Gledajući u njihova svojstva, kad govore šta rade, kad obećaju, kad im se nešto povedi, što učine sa tim? I koliko je danas među muslimane oni koji nikada ne može za riječ Danas te obeća jedno, sutra ove već i kraće od toga. Nekad u sad vremena ustanje četiri puta da ti promijeni svoje mišljenje i pronevjeri i pogazi ono što ste se dogovorili. Pa tako upada da Allah čan mu začeva svakog vjernika od toga, upada u svaku vrstu harama i kiti se takvim svojstvima, svojstvima munafika, pa koristi neke isprike laže, ne stidi se Allah te baraka ta'ala. Vara brata muslimana ili vara nemuslimana, jer je prevara zabranjena. Vara muslimana ili nekog drugog. Zatim kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Atul emanaka ila meni tumena وَلَا takun Čuvaj emanet onome ko ti ga povjerio. Ako si nešto preuzeo u emanet, onda čuvaj to. I nemoj da prevariš onoga ko tebe vara. Nemoj ti da budeš poput onoga koji tebe vara. Nemoj da prevariš. Ako si preuzeo emanet, drži se, izdrži taj emanet. Sačuvaj taj emanet. I nemoj da budeš poput drugi Jer vjernik se u svemu razlikuje od drugih. Vjernik se u svemu drugih razlikuje. Kod kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Jakulu Allahu azza wa jal, ثالث الشريكين ma lem yakun ahaduhuma sahiba. Kaže Allah dželle šanu hadisi kuciju, ja sam treći uz dvojicu, sve dok jedan od njih ne počne drugoga da vara. To jeste dvojica koji su, koji se druže, ima Allah dželle šanu prijateljuju, Allah dželle šanu i pomaže i on je uz njih, daje im svoju podršku i svoju pomoć. Dokle je to prijateljstvo? Dok ne počne neki od njih drugoga da vara. Kada jedan od njih počne drugoga da vara, halas. Takvi više nemaju podrške. I to je dokaz onom stanju koje je danas među muslimane, da ne mogu dva muslimana da rade jedan posao. Čim pruže par koraka, gotovo, posvadili se, razišli se. Mržnja, nesloga, ne govore, ne salame se. Allah akbar. Šta se desilo? Wallahi, jedan je počeo da vara. Jedan je od njih počeo da vara svoga brata. Pa su izgubili podršku Allaha te I uselilo se u njihova srca ono što je zamijenilo ljubav i smiraj koji imaš u svoga brata koga voliš u ima Allah Đelešanuhu. Naselila se šta? Prevara. Hoćeš da prevari svoga brata pa te Allah Đelešanuhu? Da ti je to sve prsne. Toga cijena moja braćo, Resul sallallahu alaihi sallam se obavijestio da prvo što će biti uzeto od ljudi jeste upravo emanet. Kao što kažu u hadisu u poslani sallallahu alaihi sallam ma yurkau minan nasi al emane wa akiru ma jebaka as Prvo što će biti uzeto od ljudi, iščupato, podignuto od njih jeste, jeste emanet. Nestaće među ljude emanet. A zadnje što će ostati jeste namaz. Pa kaže koliko će biti oni što klanjaju, a u njima nikakva hajra Koliko će biti oni što klanjaju, a nikakva hajra u njima nema. Zašto? Zato što sve su sveli na namaz. A i taj namaz Allah najbolje zna kakav je, čim su sve druge stvari pogazili. Ali je ostao namaz, taj takav, da ga zavarava da je on dobar muslima da je on na visokim deređama, međutim niti ima poverenja, niti ko može njega da se osloni, ništa, niti što da mu povjeriš. La havla wa la illa billah. Kako musliman može biti takav? I doista su mnogobrojne zamke šeitana prokletu, od kojih vjernik, ako se ne bude čuo, pašće u njih i slomit će ga. Zato kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Iyakum wal hijane, fa innaha bi'satu al Čuvajte se dobro prevare. Čuvajte se dobro prevare, jer doista je to ružno svojstvo. Doista je to ružno svojstvo. Pitanje manjata cijenjena moje braća jeste pitanje koje je vezano, vezato i za ibadate, to jeste za samo obožavanje Allaha te barete ili tvoga odnosa i tvoje obaveze nas prema Allaha te i njegova dina, kao što je vezano i za odnos tvoj prema drugim ljudima, u tvom okruženju, prema tvojoj porodici, tvome nefsu i tako dalje tako Što se tiče najvećeg emaneta jeste emanet vjera Allaha te te barek od tada. Emanet vjera Allaha Đelešanhu, koga si prihvatio sa tvojim izgovaranjem, riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A on se ogleda u tome da si iskren prema svome gospodaru Azzawađel, u pokornosti njemu te bare od i da si onaj koji slijedi njegov poslanika sallallahu alaihi wa sallam na njegovom putu s kojim je došao od Allaha Đelešanhu. Da budeš onaj koji će izvršavati naređeno i napuštati zabranjeno. Onaj koji će se bojati Allaha Đelešanhu i u tajnosti i u javnosti. I da nipošto ne dozvoliš da budeš od onih koji se pred ljudima u javnosti pokazuju kao bogobojazni, međutim u svojoj privatnosti, u svojoj osami griješiš Allahu te barake od činiš mu grijehe čim se, čim se skrajneš iza Jer nema sumnja da vjerni nikada sebi neće dopustiti takvo stanje, jer je njegova akida uči tome da ga Allah te barake vidi na svakom mjestu i u svakom stanju i da je Allah te barake od Svjedok svega onoga što on čini. Svjedok i poznaje njegove tajne, kao što poznaje i njegovu javnost. Jer kaže uzvišeni, Ja moha inatel a'juni, ona tuhfi sudu. On je onaj koji poznaje skriveni pogled ili oči koje varaju, oči koje varaju, to jeste kradom, praćaju pogled tamo gdje, gdje ne smiju i poznaje ono što je u vašim prsima. To je Allah gospodar svih svjetova. Od Boga ne možeš ništa sakriti. I kaže Allah الله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Zar oni misle da mi ne čujemo njihove tajne i njihove razgovore Naprotiv, naši su poslanici, to jeste naši pisari su sve to zapisali. I kaže uzvišeni, وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمَ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Pa zar oni misle da mi ne znamo ono što oni taje i ono što javno, ono što javno iznose. Ali uzvišeni Azeođel ukazuje na stanje mnogih ljudi, a to je stanje u kome kaže uzvišeni Jezdahfune minen nasi wa la jezdahfune min Allah. Oni se kriju od ljudi kada čine grije i nepokornost Allah Allahu Đelešenhu, kriju se od ljudi da ih ljudi ne vide. Pa misli uspio čovjek. Prevario sam sav džemak. Niko ne zna šta čini. A ne krije se od Allaha I nije ga sramota da Allaha Kada govori što govori, kada radi što radi. Ne boji se gospodara svjetova i ne krije se od njega, i ne stidi se njega koji ga je stvorio, koji ga održava, koji mu blagodat daje, koji ga obskrbljuje u svakom danu. A stidi se ljudi i krije se od ljudi i misli dogod se to ne zna, on je uspio da prevari. Odvišeni kaže, ohol nagum, a kaže on je uzni. On je uzni, dok oni sve to što radi, Allah te baraka taj koji je prisutan. Allah Đelešanu je taj koji je, koji je prisutan. Onaj od koga ne može ništa sakriti. Zbog toga akida vjernika uvijek ga uči da bude bogobojazan na svakom mjestu. Ote kullaha enema Bojte se Allaha ma gdje bili. Kaže se sallallahu alaihi sallam. Bojte se Allaha ma gdje bili. Nikada ne možda, ne, ne smiješ zaboraviti. Allaha te baraka ta'ala, ne smiješ na njega zaboraviti. Promijenilo se društvo, bio ti među vjernike ili u poveđu nevjernike. Jer si ti onaj koji je u potpunosti ovisan o gospodaru svih svjetova. Stoga cijenjena moje vraćo, to što kažu islamski učenjaci, Allah te je u svakom dijelu insana dao dio emaneta. U svakoj stvari s kojom te Allah Đelešanu iskušao dao ti je dio, dio emaneta. I pitanje je šta ćeš sa time da učiniš. Pitanje je šta ćeš sa time emanetom da učiniš. Zato kada je u pitanju Allah te barek ta'ala, tvoj emanet koga si prihvatio jeste da samo njega azzawajal obožavaš i da mu nikoga i ništa ravi ne smatraš i da slijediš njegovu časnu vjeru onako kako je došla putem poslanika salatu wasalam. Kada u pitanju emanet naspram poslanika sallallahu da budeš onaj koji slijedi svoga poslanika sallallahu alaihi wasalam, koji se trudi da u stopu oponaša poslanika sallallahu alaihi wasalam i da što više od sunneta sprovede u svome životu. Da kada izađeš na da svako te prepoznaje da si ti taj stebenik Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Ne moraš da vadiš ličnu kartu. Ne moraš da pričaš puno. Što te vidu da znaju da si ti sedbenik. Kada vide šta radiš, da te prepoznaju da si ti najčasnije ka Allahov stvorenja. Kada čuju tvoj govor, da prepoznaju da je to govor koji se uzima iz najčistijeg izvora. Iz Korana i sunneta Rasula sallallahu alaihi sallam. To je ispunjavanje emaneta. Kada u pitanju je prema Allahovoj knjizi, da budeš onaj koji daje pravo njeno, njen hak koji ima kod tebe. Da je učiš, izučavaš, da razmišljaš o njenim porukama i da se prije svega pokoriš i radiš po njom. Kada u pitanju sunet poslanik alaihi salatu wasalam, da ga učiš, proučavaš i da što više od tog sunata sprovedeš na sebe i na one koji su ti dati u emanet. Kada su u pitanju drugi ljudi, cijena moje braćo, prije svega porodica, emanet koga čovjek ima u svojoj porodici jeste da čuvaš svoju porodicu, kao što je rekao Allah te baraka ta'ala, ja juhaladina amanu, ku anfusetu ahlikum nara, wa kuduhan nasu al o vjernici, čuvajte sebi svoju porodicu od vatre čije će gorivo biti ti ljudi i To ti je prije svega obaveza, jer su ti oni dati tvoje mane i bit ćeš pitan šta si učinio sa njima. Čemu si ih podučio? Kako si ih odgojio? Na čemu? Čime si ih hranio? I tako dalje, i tako dalje. Kada u pitanju supruga ili supruge, da im daš njihovo pravo koje im pripada. Da im daš njihovo pravo koje im pripada. Kada u pitanju muž, suprug, da žena mu bude pokorna i poslušna u svemu što je dozvoljeno i da mu čuva čas i imovinu. Kada su u pitanju djeca u odnosu prema svojim roditeljima, također da čuvaju eman koji im je a to je da čine dobročinstvo svojim roditeljima, što više mogu u svemu što Allah te barek tada dozvodi. I ovo sve potpada pod riječi Rasulina sallallahu alaihi wa sallam, kada kaže kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stade. Svi ste vi pastiri, svi ćete biti pitani za svoje stado. I imam džemata će biti pitan za svoje stad, I vladar će biti pitan za svoje stado. I učenjak će biti pitan pitan za svoje stado. I čovjek u porodici biti pitan za svoje stado. I žena u porodici svoga muža. I dijete u toj porodici. I sluga u toj porodici. Svi će biti pitani. I sve su to cijenjena moje braćo emaneti. Sve su to emaneti o kojima insan, vjernik Allah Đelšanu mora da vodi računa i mora da nađe odgovor s kojim će se pred Allaha te barak odbraniti. Što se tiče, braćo, emaneta u poslovanju sa ljudima, također svaki vjernik mora da vodi računa i da ono što prihvati od tog emaneta, da to ispunjava. I kao što smo spomenuli, ne smije da bude poput drugi, pa da vara i da laže, da vara i da laže, jer to nije ono sa čime je opisat vjernik. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, mu'minu ala kulli wal U smislu, vjernik sve da može učiniti, da može biti, ali ne smije biti prevarant i ne smije biti lažov. Vjernik ne smije biti varalica i ne smije biti, ne smije biti lažov. Jer je on vjernik, on je onaj koji je od emaneta, on je onaj koji je povjerovao u Allaha te baraka ta'ala poslanika alaihi salatu On je onaj koji je sa tim emenom i vjernik nikada ne smije da bude drugačiji. I da se povede za većinom koja danas laže i vara. Već kao što te Allah uzvišeni počastio, da od mnoštva, od milijarde, da ti budeš u skupinu koja Allahu Đerlešanu čini seždu i koja samo Allah obožava i nikoga drugog. Tako se sjeti da kada te drugi varaju da ti ne smiješ biti u većinu, već moraš biti onaj koji slijedi Allah din i slijedi sunat Rasula sallallahu alaihi koji te upozorava da ne smiješ biti onaj koji vara. Ako ne možeš da posluješ, nemoj da posluješ sa onima koji, koji varaju i koji lažu. Onda ti je bolje da ništa ništa ne činiš, nego da i ti upadneš ne do Allah te to. Pa da budeš lažo i da budeš prevarant i da budeš onaj koji će kod Allaha Đelešanu doći misleći da ima neke isprike, a neće ništa u rukama imati. Ništa neće u rukama imati. Zato Allah te baraka tale molim da nas pomogne na istini, nas očuva na pravom putu i da nas da od onih koji dosljedno slijede Kur'an i Sunnu sallallahu alejhi ve sellem. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa barak. Bilježi imam Buhari, Allah ta'ala, Abu Huzeyfe Allahu ta'ala anhu, da rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, doista je emanet spušten u sred srca čovjeka. Zatim je čovjek o njemu saznao putem Kur'ana i putem sunnata poslanika alaihi salatu wasalam. Zatim kaže prenosilac poslanika alaihi salatu wasalam, alaihi salatu wasalam nam je govorio o uzdizanju tog emaneta koji je dakle Allah Bešanu pustio u srce čovjeka, pa je rekao čovjek će jednom zaspati, jednim slom će zaspati, pa će mu biti iščupan emanet iz njegovog srca. Ostaće na njemu samo neki mali trag. Zatim će, kaže, opet zaspati, pa će iz njegovog srca biti iščupan emanet i ostaće trag toga poput žulja kada ispadne na, na nogu. I kaže, on će biti taj trag kao kada neko, kaže, uzme žeravicu pa je var svojom nogom, svojim tabanom, vala je po zemlji, pa vidiš, kaže, onaj mehur kako se napunio, napuho se, a u stvari u njemu nema ništa, on je prazan. To jeste kada Allah te barbe tada uzme emanet iz srca jednog čovjeka. Onda taj čovjek ostaje u vanštini, ti vidiš, ima nešto, pokazuje nešto, misliš da baš tu ima hajra. Međutim, kaže, on je poput onog mehira, koji je skočio od želavice, koja ga izgorela, pa ti vidiš nešto ima, jel? Međutim, ono prazno, nema njemu nikakva hajera. nema njemu nikakva hajera. Zato kaže Ebu Zeme, kaže, davno je, kaže, bilo vrijeme kad sam ja mogao sa svakim od vas da trgujem, da radim i tako dalje. Ne razmišljajući o tome da će neko prevariti. Jer kad ako je bio musliman u pitanju, onda kaže on sigurno njegova vera ga je terala da on to ispuni. Dakle su bili prvi muslimani. Ono što je preuzeo, on će ispuniti, makar ne znam šta se desilo. Kaže, ako je bio kršćanin, kaže, i on je morao to da ispuni. Kršćanin u muslimansku državu. Zna kakav je propis. Kada se prihvatiš nečega, napraviš ugovor s nekim, preuzmeš emanet, moraš to ispuniti. Inače, tamo ima kadija, a kad, iza kadija ima djela koji radi po kadinoj naredbi. Pa je, kaže, morao da ispuni. Međutim, kaže, danas, danas, kaže, ja s nikim od vas, osim tog i tog pojedinca, ne bih mogao, kaže, nešto raditi raditi, sarađivati ili u smislu, dakle šta, trgovine ili emaneta koji se, koji se daju. Tako da vidimo, cijenjena moja braćo, iz ovih primjera kako je najavljeno uzimanje emaneta. Uzimanje emaneta i mi vidimo kako toga pali na sve strane i u svim kategorijama. Ako pogledamo kod učenjaka, kod daje i tako dalje, vidjet ćemo koliko samo tu pali tog emaneta i koliko se samo tu taj emanet ne poštuje i ne čuva, kao da se za njega neće biti ni pitan. U nekim predajama je došlo da je Rasul sallallahu alaihi wasallam spomenuo da je ovaj svijet Allah te barek stvorio kao jednu baštu koju je ukitio sa pet stvari. jedna od tih pet stvari s kojom je uhićen ovaj dunjalu jeste znanje učenjaka. Znanje učenjaka. Pa je poslije na tih pet stvari Iblis prokret je došao i dodao je još pet stvari uz njih. Pa je ovom znanju dodao sakrivanje i prišutkivanje tog znanja. Sa ovim je došao. I doista koliko danas. Koliko je danas oni koji nakon što su došli do znanja, došli do istine, došli do dokaza, samo ih prekrivaju jedan po jedan dokaz. Prekrivaju, prekrivaju i prolaze s nekim pričama misleći da to Allah te barek vetala ne A oni su svjesni toga. I dobro znaju šta radi. Zato cijenjena moje braćo. Allah Đelešanu molim da nas učini od onih koji vode brigu svojim emanetima. A doista svaki od nas toliko ima emaneta da kada bi svakog dana, polovinu dana samo razmišljao o njima, bojim se da ih se ne bi setio svih. Jer je Ibn Mesud radijallahu ta'ala govorio, kaže, svaki dio čovjekovog tijela ima dio emaneta kod sebe. Zato je, kaže, emanet očiju da ne gledaju ono što je zabranjeno. Emanet ruku da ne što je zabranjeno. Emanet ušiju da ne slušaju ono što je zabranjeno. I tako dalje i tako dalje redno. Zato na moje braćo. Nek se svaki insan zabavi sam sa sobom. I neka povede računa sam u sebi. Jer doista pred Allaha Đelešanom svako će sam doći i sam će odgovarati za sve ono što je činio. I javno i tajno. I ništa neće moći da sakrije. Allah Đelešanom modim da nas učini iskreni. Allah te bar tada modim da nas učini iskreni. Allah Đelešanom modim da nas učini iskreni i da ono što čujemo i naučimo da najprije na sebe primjenimo, a onda i druge tome da podučavamo i pozivamo. Allah uzrešeno molim da pomogne sa muslimana širom svijetu. Allah uzrešeno molim da pomogne žihati i muđahide, da im broj poveća, da ih voda snaga na snagu koju imaju, da im učvrsti korak na njegov put, da njihovim rukama kazni svoje i našeg nekretanja. Allah uzrešeno molim da pomogne braću muslimane koji su pali na velike iskušenja od tava vjeta gdje ih muče i ubijaju. Allah uzrešeno molim da uništi i ponizi svakog taguta i njegove pomagače. Allah uzrešeno molim da nas učini s kojima pomoći svoj din. Allah odpowiada z swoich pomoc pomyliłem, że je nasze smrti. Allah Jerusalem molim, da nas poživi dok je dunjalski život voli danas, a da nas usmrti onda kada je smrt voli danas. Allah Jerusalem molim, da nas usmrti onda kada je smrt voli danas. يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا كاشف البلوى يا سامع النجوى يا كاشف البلوى يا سامع النجوى زدني من التقوى يا خالق الأكوان زدني من التقوى يا خالق الأكوان يا كاشف البلوى يا سامي النجوى يا كاشف البلوى يا سامي النجوى زدني من التقوى يا خالق الأكوان زدني من التقوى يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان